Aaronse seens Nadab en Abi het hulle wierookpanne geneem. Elkeen het sy wierookpan vol vierkoele gemaakt en hy het wierookboe opgezet, en toe het hulle dit na die altaar gebring. Maar die Heere het niet gesê hulle met daar die vier gebruik nie. Daar het toe vier van die altaar gekom en dit het die twee seens van Aaron verbrand. Hulle het daar voor die Heere gesterf. Mooses het vir Aaron gesê, dit is wat die woorden van die Heere beteken het toe hy gesê het die mensen wat voor mij offers brengt, moet weten dat ik heilige God is, die hele volk moet zien dat ik de koning is. Aaron het stilgeblij, Messal en Elzafan was de ziens van Aaronse broer Israël. Moeses het hulle geroep en hy het vir hulle gesê, kom hier, draai hulle neefs weg voor die tempel tent, neem hulle uit na buiten die kamp. Messal en Elzafan het gekom en hulle het vir Nadab en Abi uit die kamp gedra, soos Moeses gesê het. Nadab en Abi het nog hulle rokke aangehaad. Daarna het Mooses vir Aaron en sy anders seens Eleazar en Itamar gesê, Jylle moet nie jylle haare dier mekaar laat bly en jylle moet nie jylle kleren skeer om te wijs dat jylle rou nie, want as jylle dit doen, dan zal jylle sterf, en die Heere sal kwaad wees vir al die Israëlieten. Die ander priesters en al die Israëlieten mag wel omdat die Heere vir Nadab en Abi laat verbrand het. Jelle mag ook niet weggaan van die ingang van die tent waar die Heere aan die Israëlieten verschijnen, want die salfolie van die Heere is op jelle. Aaron in zijn ziens het gedoen soos Mooses gesê het. Die Heere het vir Aaron gesê, Jy en jou ziens mag niet wijn of bier drink wanneer jelle naar die tent kom waar ek aan die Israëlieten verschijnen. Als jelle dit doen, dan zal jelle sterf. Jelle en jelle nageslag mag dit nooit doen niet daar is dinge wat gewij is en daar is dinge wat niet gewij is nie. Jylle moet wijs dat hulle nie diezelfde is nie, daar is ook dinge wat onrein is en daar is dinge wat rein is. Jylle moet wijs dat hulle nie diezelfde is nie, jylle moet vir die Israëlieten alles leer wat ik wil en hulle moet doen. Ik het vir Mooses gestuur om dit vir die Israëlieten te zeggen. Aaron het twee seens gehad wat nog gelewe het, hulle name was Eleazar en Itamar. Mooses het vir Aaron en sy twee seens gesê, Julle moet die koring offer neem wat oorgeblij het van die vier offers vir die Heere, en julle moet dit langs die altaar eet, want dit is hooggewijd. Daar moet sierdeeg in die brood van die koring offer wees nie, en julle moet dit eet op een gewijde plek. Dit is die deel wat jy in jy seens krijg van die vier offers vir die Heere, soos ek gesê het. Jelle mag die borststuk van die beweegoffer krijgen en ook die buit wat een present is. Jelle moet het eet op een rein plek, jij en jou seens en jou dochters. Dit is die deel wat jelle krijgt van die eeteoffers van die Israëlieten. Hulle moet die buit wat een present is in die borst van die beweegoffer bring saam met die vet vir die vieroffer en hulle moet dit beweeg voor die Heere om een beweegoffer te wees. Dit is die deel wat jij en jou seens altijd moet krijgen, zoals die Heere gesê het. Toen Mooses vrouw waar die bok is wat de zonneoffer moest wees, was dit al klaar verbrand. Mooses was kwaad voor Eleazar en Itamar, die seens van Aaron wat nog gelewe het. Mooses het gesê, jullie moest die zonneoffer in die gewijde plek geëet het. Hoe kom het jylle dit nie doorgeëet nie? Want dit is gewijd. En die Heere het dit vir julle gegee om die zonde van die volk weg te nemen en om vir hulle te doen voor die Heere. Iemand het niet die bloed van daar die bokken geneem in die tempel tent nie. Julle moest dit geëet het in die gewaarde plek, soos ek gesê het. Aaron het vir Mooses gesê, Kijk, hulle het vandag hulle sondeoffer en hulle brandoffer vir die Heere gebring, maar je weet wat vandaag met mij gebeur het. Denk jy die Heere sal tevrede gewees het as ek vandag die sondeoffer geëet het? Nee, Mooses was tevrede toe hy dit oor.